kako učiti Kur'an sa razumijevanjem. Ona kaže da iščitava uh, e, prijevod Kur'ana, međutim, slabo to anlajše, slabo to svata, e, e, slabo to doživljava, pa ima li neki recept, ima li neka formula, ima li neki način, ima li neki hadis koji upućuje na to kako tefsir, odnosno Kur'an, da se iščitava i kako da se pouka uzima, da li je možda potrebno još konsultovati u Lemu ili možda neke druge knjige mimo toga. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu, rasulillah, sallallahu ta'ala, inja min men je tedeber bil Kur'an, molim Allah subhanahu wa ta'ala da se učinje od onih koji razmišljaju o značenjima Kur'ana i Kerima. Ono što savjetujem slušateljki jeste da kod učenja Kur'ana i Kerima ima ambijenti prostor i vrijeme u kome će srcem biti predana u potpunosti u traganju za značenjem onoga što žele šenu govori i da takva sjela budu nekada u prisustvu odabranih robova koji su počašćeni znanjem i pokornošću Allahu subhanahu wa ta'ala putem ibadeta da upravo prilazak Kur'ana Kerima bude u najboljem stanju, kada smo, znači, o, o, naše biće potpuno predano, znači da to ne bude moment umara ili nekog zauzetosti sa nečim drugim i da por, provodimo dugo vremena druženjem sa Kur'anom. Jedno od uzroka da nam Allah subhanahu wa ta'ala otvori ljubav za Kur'anom jeste da mi svojim postupcima istinski dokažemo da nam je stalo da nas Allah subhanahu ta'ala počasti time da nam bude kako stoji u dovi Muhammed ali selam kad se obraća stvoritelju subhanahu ta'ala sa najljepšim imenima pa kaže Allahumma inni اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم rabi'a kulubina kad kaže molim te Allahu subhanahu wa ta'ala sa svakim imenom kojim si sebe nazvao ili si ga u knjizi spustio ili si ga zadržao u svom znanju da učiniš Kur'an proljećem moj, naših srca znači da Kur'an bude kao proljeće koje znači budi sve iz mrtvila tako i Kur'an ako mu priđemo sa, tak, sa iskrenošću i dugo druženjem sa Kur'ana čovjek onda osjeća da mu Allah subhanahu wa ta'ala dadne takvu radost u druženju sa Allah, značenjima knjige stvoritelja subhanahu wa ta'ala da zastaje na porukama i da upravo svaki ajet postaje nešto što oplemenjuje njegovu dušu i povećava iman ali to je upravo iskrenost i naša ustrajnost u učenju Kur'ana i Kerima, Allah subhanahu wa ta'ala, znači u borbi da budemo iskreni, jaki vjernici, moramo se družiti sa ibadetima koje Allah voli od namaza na file i učenja Kur'ana. Ali ovdje savjet, znači, da što više vremena provodimo učeći Kur'an i u hajirli društvu koje uči Kur'an u halkama, na takav način ćemo osjetiti slast, jela će nam subhanahu wa ta'ala otvoriti, inša Allah, ljubav i značenja Kur'ana će postati nešto što pleni naša srca.